Tô na Bahia, manhã. Ei, manhã. MC lá tá na média. Ah, ritmo do verão no inverno, hein? Só com MC Lan Records. Hey. <laughs> te notei de biquíni no meio da praia. Já me liguei, tá bem louca de catuaba. Oi, vem tarada, de mini saia, calça apertada. Oi, taca raba nos quebrada, vem caraba, taca raba, vem caraba. Oi, taca bunda nos quebrada, tô godarra, tô godarra, tô godarra, Oi, taca bunda nos quebrada, tô godarra, tô godarra. Tu guitarra, oi taca a bunda nos quebrados com bom bom Vem com bom bom tarada. Vai com bom bom danada. Vai com bom bumbum, danada. Senta que não dá nada, quica que não dá nada. Senta que não dá nada, danada. Senta que não dá nada, quica que não dá nada. Senta que não dá nada, danada. Eita bumbum maluco, eita bumbum goloso, eita bumbum maluco, eita bumbum goloso. Sarra, taca, a bunda nos loucos. taca, taca, a bunda nos louco. Eita bumbum maluco, eita bumbum goloso, eita bumbum maluco, eita bumbum goloso. Taca, taca, arraba nos loucos. taca, taca, taca, tem. Ela tá louca pra sentar, então tá. Ela tá louca pra sentar, então tá louca pra aceitar, então tá. Ela tá louca pra aceitar, então tá. Tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tá. Oh ha, oi. Tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tugu tá. Oha, oi. Fiz esse raga que é pra todas as danada. Fiz esse raga que é pra todas as quebrada. Leve caraba, tá caraba. Vem caraba, oi tá com a bunda nos quebrada, é togodara. É Togodara, Togodogodara. Oi, faz a Togodara, Togodara, Togodara. MC lá tá na média. ritmo do verão no inverno, hein? Só com MC Lan Records. Hey. hey. hey. hey. hey. de biquíni no meio da praia. Já me liguei, tá bem louca de catuaba. vem tarada de mini saia, calça apertada. Oi, taca raba nos quebradas, vem caraba. Taca raba, vem caraba. Oi, taca bunda nos quebrada, togodara. Togodara, togodara. Oi, taca bunda nos quebradas, togodara. Togodara, togodara. Oi, taca a bunda nos quebrados. Bom, bom, bom, com bombom, bombom tarada. Vai com bombom, bombom danada. Vai com bombom, bombom danada. Senta que não dá nada, fica que não dá nada. Senta que não dá nada, danada. Senta que não dá nada, fica que não dá nada. Senta que não dá nada, danada. Eita bobão maluco, eita bobão goloso, eita bobão maluco, eita bobão goloso. Sarra, taca a bunda nos loucos. Taca, taca a bunda nas loucas. Eita bumbum maluco, eita bumbum guloso, eita bumbum maluco, eita bumbum guloso. Taca, taca a raba nos loucos. Taca, taca, taca tem. Ela tá louca pra sentar, então tá. Ela tá louca pra sentar, então tá. Ela tá louca pra sentar, então tá. Ela tá louca pra sentar, então tá. Tugu, tugu, tugu, tugu, todas as danadas. Fiz esse raga que é pra todas as quebradas. Vem caraba, tacaraba, tá vem caraba. Oi, taca a bunda nos quebrada. É togodara, é togodara, togodara, Oi, faz o togodara, é togodara, togodara, togodara. Ei.